Goizuntan, goiz behin geriatriaz interesatuko gira, pertsona saharretaz. Baionako ospitaleko zuzendari ordeetarik bat da iban ergi, saharren sailaz arduratzen dena, egunon zuri? Egunon. Eta, susen, uler dezagun eh, Baionako ospitalean geriatria aipatzen dugu. Eh, ze serbitzu susen aipatzen dugu? Bon, beraz, uh, Bayonako eta Donelio izuneko ospitalian, eh, badira bosteun bat oe, geriatria mailan. Baina kategoria iniz badira, uh, lehenik medikuntza, medzin geriatrik delakoa, uh, beraz, Bayonan eta Donelio izunen uh, dira oe horiek. Gero, bada SSR delakoa, zoen de suite, Eh, beraz, eh, ilaite batendako egoiten diren, eh, beraz, jende saharrak, horiek donin loizuneko trikaldi tokian dira. Eta gero, badira, sahar etxe batzu, baionan eta donin loizunen, hor egoiten dira, beraz, jende saharrak, denbora gehiago. guk aipatzen dugu, Baionako hospitalian, uh, filier geriatrik delakoa, Erraiteko, jende saharrak, toki desberdinetan atsemaiten aldirela eta toki desberdinetan joaiten aldirela uh, beren uh, beharren uh, Beajeri, errapostu bat emaiteko. Mm. Toki desberdinak uh, aipatzen dituzu, aktualitateari lotuz, hor, donibane loitzuneko oe batzu, uh, joan dira bai honarat, hor, uh, zomait uh, ze proiektu da hor, Beraz, um, bai honat ospitalean, badugu proiektu bat, eta lehen proiektua da, Ehm, doña loizuneko tokien arra behitzea. Ehm, trikaldi edo udazkena ere, toki xarrak dira, baute berroi edo berroita bost urte, beraz arra behitu behar ditugu. Baina gaur ez dugu aski diru eh, eta ez dugu aski laguntza ukanen, bi tokian arra Beraz gure helburua da eh, leku edo toki berri bat zuen ukaitia, eh, Eta, gure helburua da, toki horiek leku berean izaitea gana baita eh, Donian Loizuneko ospitalearen ondoan. Beraz, uh, lehen helburua hori egan eta, behar dugu uh, toki hori beraz uh, atseman, eta guk autu haukan dugu ospitalea eta udazkena, uh, udazkena atsemaiten den leku hortan, beraz, aktivitate guziak ukaitea. Eh, beraz, behar dugu trikaldiko uh, toki hori utzi eta guk uh, deliberatu dugu toki horren saltzea, diru haukaiteko, uh, beraz, etxe, sar etxe berrien eraikitzeko udazkenaren ondoan. zuk batita duzu, beraz, bigarren proiektu bat, uh, bayonat uh, ere maitea metzin geriatrik hori, Euh, bon, ez dugu, ez dugu, ditugu euh, horiek ere maiten, euh, ere maiteko erranezake, baina bai, plato teknik horren onduan izaiteko. Doina duzunen ez dugu uskanerik, ez dugu ieremik, ez dugu plato teknik hori, beraz, testuek eta legeek, beraz, uh, erraiten daukute, behar dugula metzin geretrik hori, bai ukan. Laburbiltzeko da, zaharretxeak agabegitu, freskatu, eta nunbait eh, medikuntza geriatrikoa eramaitia baionarat dena ekipatia delako han, platoteknik hori han delako? Hori da, zenta mm, badakizue, uh, beraz, Euskal Kostaldeko ospitaleak, eh, ez Bayonako ospitaleak, baina Euskal Kostaldeko ospitaleak, eh? Bayonata donerizunek, behar dutela uh, Euskal Herri guziko uh, jendeer agapostu bat eman, ez Beizik Bayonako edo donerizuneko jendeak, baina Euskal Herriko Eh, jende guzier. Beraz, bai honan eh, dira, um, ohe gehienak, eh, bai geriatriko, uh, geriatri mailan diren oheak, baina oheak, beste oheak ere, uh, eman dezaun uh, chirurgia edo medikuntza, medikuntza, medikuntza ere. Beraz, uh, izan diten uh, Donielo izunen ala bai honan, berdinda guretzat. Eh? plato tekniko horren onduan izan berdira hori da, hori da lehen eh, obligazionea goetako. Hara. Ez, ez da keria bat eh, dena zentralizatzeko bai honan? Ez bat ere. Eh, gure nahia da behar den ahapostua eman jende Eta medikuntza hori lehen lehen nahi behuzu, lehen maila da jende sartzen direlaik, lehenik berba urgenzietaik baina ere direktuki etxe, etxetik, joaiten dira medikuntza geriatriko uh, oe horietan, beraz behar dugu, behar den arrapostua eman, behar den, uh, behar den baliabidea, behar diren baliabideak ere ukan, arrapostu horren emaiteko. Ala, diruaren eh, biltzeko, or, di, diru arazoak edo dirua behar baita, deriberatu da, beraz, trikaldi xaltzea. E, eh, zertan da? Xalmenta mm, edo aipatzen da lur historio ere, sailkapen historio, hori erriko etxeak du gehien bat afera hortan? Horaikoan ez dugu jauze deliberatu, eh? eh? gure proiektua berriz erten, erten dute, da uh, toki horien araberitzea, trikaldiren xaltzea, da uh, baliabide bat, ez da objektibo bat, ez da helburu bat, Beraz, eh, waikoan ez dugu diauze deliberatu, ba izan gira eh, erriko etxearekin, jadanik, eh, mm, gure proiektua eh, presentatzen, eta ados dira gure proiektuarekin, beraz, lagunduko gituzte ere, beraz... Horren egiten. Egiten eta helburuari... Bai, mm. diru aipatzen duguno, egan behar da, behar bat instituzio publikoak eh, zertan diren laguntzak, nondik heldu dira laguntza horiek? Eh, beraz, eh, saaren ahloan egan ezake, bi autoritate badira, lehenik estatua, Agence Regional de Santé de la beraz uh, Akitania mailan, eh, beraz uh, eta... Eh, ARS hori, bai. Osagari zentroa. Osagari zentroa, osagari, osagarri mailan bezik lagutzen gaituzte, baina hori da principala, hori da uh, autoritate principala, eta uh, xarretxen uh, arloan, bigarren aktore bat gaitzen da, kontseilu horoko eta kontseilu horoko uh, laguntzen gaituzte, beraz, uh, gehiago, bizileku horien eta uh, ibilarazten, uh, personal mailan, langilen mailan ere uh, emaiten, eta hek uh, dute, kontselu horoko hek dute, eh, mailan, eh, uh, bai nahi bauzu egun guziz uh, diende uh, emaiten duten, beraz dirua edo presioa pagatzen duten uh, egun populakuntza zahartzen ari dela, entzuten dugu, hainitz, eta bereziki uh, eskualde untan. Gero jende gehiago onkitzen dute eh, zerbitzu geriatriko horiak? Badakigu badela jende sahar uh, gehiago, gero gehiago jende sahar badela, Uh, bon, gehienak etxean egoiten dira eta etxean bizitzen dira baina bada behar hori uh, ezan ezake laurogoi eta bost uh, urte horietan, eh, beraz, uh, urgentzian, urgentzia uh, bere lako beharrak badira, eta galdeak, gaur gero eta gehiago, urgentzian egiten dira. Eh, lehen berba bazen uh, dugun bezala list datant delako hori, guai gero eta gutio eh, bada, tipitzen nahi da, uh, urgentzian nahi baitute harrapostu bat ukan, familiak, eh, gehienetaik. Zenta, jende saharrak gero eta gutio diten dira hek bakarrik galde horien egiteko. Beraz, uh, guk harrapostua emaiteko galdera horiek, uh, bon, ez dugu harrapostu bat urgentzian emaiten al, ez balin badugu tokik, edo uh, berbaita muntatu. Eta dosier, uh, hori muntatzeko, berdira paperak, berda, uh, berdugu guk uh, ukan uh, beraz... Uh, uh, Xertasuna nahi bauzu, uh, jende horien uh, bai medikuntza mailan eta bai administrazio mailan, eh, ba, bi, bi mailetan. Beraz, zaila da guk agapostu, man, agapostu bat eh, eta ur, uh, urgentzian emaite, Hori da problema gaur. Beraz, uh, bon, entzatzen entxatzen gira, uh, eh, janenik antizipatzia edo prebentzio ne mailan ere gauza bat zuitea, ospitaleak egiten ditu, sarren xarren arloan hori. Beraz, uh, prebentzioa, uh, ekimobil delako batekin, entzatzen gira pixkat eh, antizipatzen, menan hori da zailena gaur. Ze profil uh, dute hor eh, servizio publikoen ganat heldu diren jendek, erraiten ala, krisia senditzen dela, berbada, be, ahal gutiago dutela zuen ganat heldu diren jendek? Bai, egia da, uh, xarretxe publikoek uh, presio apalak proposatzen dituztela jende xarrer, beraz, gure... Uh, janen dut eh, hitz bat, baina eh, klienta, ez, ez dira klientak, baina eh, guri beraz diten dien xarrak e, gehiotak diru kutiago dituztela, eta e, jaiten aldut ere, e, bai, xarretxe publiko guti bat eskoalegian, beraz, Eh, gero eta zailago dela jende horien uh, jende horiek eh, voilà, jende horien egizibizeko edo jende horiek agapostu bat emaiteko erraiten aldutana da uh, bon, publikoak, xarretxe publikoak xarretxe privatuak bon, denek berdugula uh, agapostu bat eman uh, eta privatuetan ere bi kategoria badira eh? uh, elkarteak eta enpresak eta elkartekin aski erreskia egira lanean zenta proposamen berak proposatzen ditugu. Uh, zailena da, bai, uh, egia da, uh, dirua, dirua ipatzen dugulaik, baina nire bakartasuna, uh, Gerota geio, gerota xar geio bakarrik bizidea etxean, ez dute familiaik edo familia urrunda, beraz hori da zailena, xartzen dielaik ospitalean uh, urgentzietaik, gero uh, bat behar dugula, ezo soluzione bat behar dugula txeman, sozial mailan aski, eh, aski zaila da uh, edo uh, atxemaiteko edo situazonean uh, beraz... Uh, Ba, situazioa horiek, ahapostu bat emaitea, hori da zailena. Beraz, ospitalean sartzen irelai gero, gero eta zailadogo da, etxeat berrizita ditea. Hordian, bai, badira situazioa zailak, Eh, hirian, baina ere gero eta gehiago uh, eh, kampainan. Xarrer eh, buruzko serbitzu publikoa, eh, ipatzen ditugulaik xarretxeak. Mm. Uh, Ipar Euskal zertan da, ba, a, nahikoa da, bada aski edo... Konseilu horokorrak beti erten du eta uste dut duela. Uh, aski, xarretxe aski badiela hemen eskualerian. Uh, baina uste dut nik, personalki, uh, behar dela gehiago uh, beraz euh, eraiki edo formalizatu erranezake uh, etxean berean haidiren uh, hartatzaileak. Hori da, hori da gure desafioa gaur, uh, ez ospitalena behizik, baina denena uh, luzago euh, etxean egoitea eta uh, beraz uh, eskaintza hori proposatzea lehenik etxean egoiten diren uh, e, jenden jende sarren Eta gero, äh, gero eta gutio äh, izan diten sarretxetan bena hori, ustut uh, äh, gaur egun ez dela ono konpondua. Mhm. Lotura hori, behar ba, duzu, azteko sarretxeak elkarteetan, proposamen bera zutela horiek, mhm. lotura baduzue uh, egunerokoan horiekin? Obligatziak gira gu ospitale mailan, uh, loturako kaitia, Ehm, saharretxe edo serbitzu guziekin. Konbat, konbentzio hainitz baditugu, um, ospitaletik joaiten direlaik etxeat ara, edo saharretxetat, Uh, ehm, behar ditugu, beraz, uh, medikuntza mailan baina ere administrazio mailan, beraz, dosierak eh, eman, uh, proiektu personalizatuak ere eh, transmititu, obligatiak gira, autodidakte guziek eta ere testuek aipatzen dute, frantzasez eganen dut, parkur de zuen delakoa. Benen, eh, bon, badira eh, zonbaitzutan uh, zailtasunak, eh, parkur duzkoen hortan, menen gu ospitalea obligatiak dira beraz, eh, bai, bide hortan uh, sartzea. Gero eta gehiago aipatzen dira mugaz gaindiko ahemanak, ospitalearen mailan ere behar balitaik zerbaitziteko, ez dakit eh, donostia hor berean da, dibidez, um, eh, zerbitzuak amankunean ezartzea, bada zerbait egina, horren inguruan? Uh, bai, bada zerbait, baina arlo batean behizi gaur, eranai baita, uh, urgentzia edo larri aldietan. Egia da, eh, adibidez, mugabestaldeko norbait hemen, eh, beraz, uh, frantzian kolpatzen balin bada edo zerbait ukaiten balin badu, beraz, ginen da bainako hospitaleat, eh? eta gero, uh, bi izpairu egunen burian, beraz, transferatua izanen da, mugabestaldean, beraz, edo beste sentzuan ere funtzionatzen da, eh? Hara, waikoan ez da initz egiten uh, eh, ahlo hortan, uste dut, ba, badela egiteko, uh, eh, erraiten aldutana, da, uh, bestaldean, uh, beraz, sortuak diren sahar batzu, gure uh, hemen, uh, beraz, ipajaldeko uh, badirela, eta, hara, hortan, hortan funtzionatzen da, baina waikoan guti bada mm, egitea, enfin, guti bada e, e, Egina bai, den, egina eh, diren proiektuak uh, aski limitatuak dira. Mm. Berba izanen da, eh, ono, eta... Lantzekoa behar da, beraz. Ba, bai. Iban erri, beraz, joiterazten dugu, zuzirela Baionok ospitalean eh, xaren saila dena, eh, zuzenari hori zira. Ebe, uh, mileskak gurekin izanik goizuntan? Bai, mileskak zueri, ikus hartio.